Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en la redacció de Salva Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorda que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, encara que avui les respostes les volem rebre al nostre WhatsApp 627 98 0336 627 98 0336 com sempre, en una nota d'àudio en la qual ens indiqueu la resposta a la pregunta que vos formulem en el dia d'avui confieu en una remuntada que permeta arribar a la Champions 627 98 03 36 és eh, la pregunta en el dia d'avui del WhatsApp. En el dia d'avui, en el qual esta redacció d'esports vol començar enviant una forta abraçada a la família de Fernando Barrachina, ex defensa del València Club de Futbol en l'època del 70 i que en el dia d'avui ens ha deixat precisament i curiosament les coses que té la vida Fernando Barachila que va militar en el València i en el Granada els dos equips que s'enfrontaran dimecres amb el qual segur que tenim minut de silenci per arrencar a les 4 el partit eh, de Copa i a més d'això i en la part esportiva ens deixa un València amb dos cares la cara positiva, la cara bonica és que va aconseguir plantar-li cara al Real Madrid empatar-li el partit la cara amarga és que el València continua millorant però no amb la suficient celeritat com per a donar casa i recerca als que té per davant i intentar arribar als Jocs Champions. Per això estem fent en el dia d'avui la pregunta que estem fent. És el que este València ha millorat? És el que este València va a poc a poc sumant efectius? És el que este València va canviant, va mutant de l'equip Planol e Insuls que va deixar Nuno a altra cosa que almenys comença a tindre clara alguna idea del joc, però a un servidor li dona la impressió que no ho fa amb la suficient rapidesa com per a poder eh, establir-se en el eh, objectiu que és el d'arribar a la Champions. D'eixes coses hauran parlat en el dia d'avui en el dinar de treball que han tingut Peter Lim, el eh, amo i propietari del València, Lai Hun, la presidenta, i els germans de Neville, fonamentalment Gary, que és eh, està al front i al capdavant del València Club de Futbol. Eh, no van a canviar les coses. Si algú se pensa que d'aquesta reunió van a eixir fitxatges eh, que vaig a llevar seu del cap. Neville continua pensant que recuperant de tots els efectius esta plantilla dona per a competir. Meriton eh, no tan sols deixa bé, si més no, també de la que ja vos venim contant, de que la inversió pel que fa eh, a esta campanya ja està feta, i per tant el València va tindre que intentar arribar el més lluny possible amb aquesta plantilla. I dic el més lluny possible perquè no sols està la Lliga. En la Lliga és cert que la diferència és estratosfèrica, de 13 punts per a la Champions, però tens una Copa del Rei i una Europa League, i qui sap si ahir, en les eliminatòries a doble partit, el València poguera fer-se fort i acabar donant una alegria a la seva afició. No és que sigui una, una alegria total i completa, però vulguis que no, tot i no guanyar, el fet de deixar-li la crisi al Madrid en casa, home, pues sempre te fica un mig somriure en el rostre. I jo sí avui volia fer eh, ixe raonament o ixe pensament en veu alta. Ja heu vist que per als mitjans nacionals eh, només existeix el penal d'Urban Agail. No existeix ni un possible penal a Paco Alcácer en l'àrea del Madrid, ni un gol en fora de joc de Gareth Bale que suposa l'1-2, d'això no, no existeix. Només existeix com a jugada polèmica el penal no xulat, que és penal d'Orban a Gareth Bale. I això és mitjans que solen massacrar al públic de Mestalla i al públic del València perquè expressa la seva voluntat. Clar, mentre eh, van tirant de tòpic de dir que en València se xula tot el món, ahir obviaren dir que en el minut 6 a Rafa Benítez se li va tributar una ovació tremenda. I també obliden dir que si tiren una miqueta la vista enrere, només en els últims anys, Pellegrini era un mollet, Mou encabronà la plantilla, Ancelotti no entrenava i Benítez no enamora. El cas és que probablement a qui no li servís cap entrenador no és a l'afició del València. A qui no li servís cap tècnic probablement no siga la gent de Mestalla ni el València Club de Futbol. Així que bé farien en no ocupar-se els eh, acerbellats opinòlegs de Madrid del València sense tindre fonaments per a raonar i començar a ocupar-se del que tenen per davant. Probablement a d'ells els aniria millor, cosa que a mi ni me va ni me ve, i a nosaltres ens deixarien més tranquils. 11 i 36 anem a resumir ja, com sempre, el que ha passat en el dia d'avui en les nostres 5 fotos. Dinar d'anàlisi este migdia que Neville s'ha reunit amb Peter Lim i Leigh Hunt per tal de realitzar un anàlisi de la temporada, de la plantilla actual i de la distància per arribar als Jocs Champions. Sense en un millor ambient el que rodeja l'equip, segons ha dit un Rodrigo Moreno, qui des de la normalitat ha assegurat que que no ha desvelat res que no fora una evidencia. Como todos sabéis, al principio de temporada eh, se fueron Amadeo y, y, Rufete, que eran personas queridas, por, en fin, por el entorno del valencianismo y obviamente cuando me refiero a mal ambiente con el entrenador es respecto a la gente con él. Era evidente, yo creo que no estoy contando nada nuevo, era evidente que la gente no estaba a gusto con él i ara pensar en la Copa, en un partit per al qual sembla que l'entrenador poguera recuperar l'alemany Escodran Mustafi, Enzo i Gallà podria intentar arribar a noeta. De moment, la lesió del lateral, com ell mateix ha assegurat en el murciélago de Levant Televisió, va millorant. Va un poquet millor, és veritat que s'està allargant un poc, però bueno, eh, les sensacions ja en el camp són, són bones, ja, ja corre, ja passa el valor i, i bueno, poquet a poquet, però en ganes ja d'estar de, al 100% mirar cap endavant. El Llevant torna a demà entrenar amb la idea d'oblidar el partit del Calderón i la posició en la classificació per a centrar-se en sumar d'una volta el 3 punts, una tacada davant el Rayo Vallecano. I ara Europa per a continuar la ratxa com a equip invicte en eixes 24 de 24. València Bàsquet rep dimecres a les 7 de la vesprada del Pau Salònica en el primer encontre del Last 32 de l'Eurocup les 11 de la nit i 38 minuts. Vos recordem la pregunta en el dia d'avui per al WhatsApp i anem a sentir ja les primeres respostes. Confieu en una remuntada que permeta arribar a la Champions? 627 98 és la pregunta en el WhatsApp. Confieu en una remuntada que permeta arribar a la Champions? A tornar a aquesta pausa, les primeres respostes. regales la copa en la 97.7 radio. El día de Reis, desde el estrés de la vesprada, es regalen toda la pasión del torneo del Gaua Mestalla y a les 4, Valencia granada Viu la nada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montan i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit de les 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, PAOC de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Esta Navidad, vente a ver nevada en MN4 y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Tendedero eléctrico con Levante el Mercantil Valenciano. Un tendedero secador de bajo consumo y fácil de usar, con capacidad de tendido de 6 metros y plegable. Por solo 29,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El próximo domingo, 10 de enero, la cartilla. Ahora la climatología ya no será tan importante. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 de la nit, 40 minuts. Ja sabeu que els eh, dilluns volem sempre arrencar amb les vostres opinions, que van a ser el nostre primer argument en cada programa per obrir la setmana. És dilluns i serà d'escoltar-vos a vosaltres. Sabeu que tenim un WhatsApp 627 980336, que aquest WhatsApp admet notes de so, d'àudio, i que podeu gravar les respostes per a que vosaltres després les puguem emetre en el nostre programa. En el dia d'avui la pregunta Confieu en una remuntada que permeta arribar a la Champions en el 627 98 03 36, és a dir, en el nostre WhatsApp, aquestes són les vostres respostes. WhatsAppéame WhatsAppéame soc Héctor Rossell i vos crido des del Cira. Jo penso que el València, per molt partits que guanyi, eh, té una distància molt considerable en la zona Champions. Eh, via Lliga, la Champions jo crec que està impossible, però sí que és veritat que si el València fa una bona Europa League, possiblement el València tinga possibilitat d'entrar en Champions, això sí. Necessitem guanyar l'Europa League i l'any que ve a Champions. Hola, buenas. Me llamo Pedro Valero, soy de la Puebla de Farnals, aunque soy de Follos, y mi respuesta es si podemos llegar a, a la Champions Yo creo que realmente no, porque ya estamos a 13 puntos, tenemos a 5 equipos por delante nuestra y si jugásemos como ayer, ¿vale? Yo creo que sí que tendríamos posibilidades, o sea, tenemos posibilidades de, por lo menos intentarlo pero es que no todo el mundo te va a dejar todo el centro de campo para que tú puedas crear juego y llegar hasta la área rival como nos hizo el Madrid. Es que ahora va a venir el Getafe, va a venir un Eibar, va a venir un Sevilla, se van a cerrar y nos va a costar muchísimo. O sea que mi opinión es que yo realmente yo creo que, ojalá y me equivoque, pero no llegaremos a, a conseguir el, el objetivo de Champions. Ojalá y pudiésemos ganar la Europa League o la Copa del Rey y nos llevásemos una alegría este año. Venga, máquinas, un saludo. Bona nit, toque desde el barrio Sant Antoni. Pregunteu que si remontada para la Champions Vamos, que ni somiant. I és que no és Carmen Déu, collons. I sempre passa igual. El pròxim desahuciat en el que ens enfrontem segur que mostrau els colors. Rotundament no, a conformar-se en l'Europa League. Cristóbal de Picassent. Si el València vol arribar a entrar en Champions, el senyor Peter Lim té que obrir el monedero, perquè visto lo visto, algo passa ahí dins del vestuari que no està en condicions. Falta algú? Sí. Negredo sobra? No. que em té que pasar antes el balón? sí. Que le agrada molt tindre el balonete en la, en la, en la punteta de la bota, sí. hay que también para las compañeros? que no se pense que es la estrella de todo el vestuario. Que estrellen el molt y estrellats estrella entonces también molts. Hola, buenas noches, soy Ángel de Valencia. En primer lugar, felicitaros el año y que sigáis así con el programa. Y con respecto a la pregunta, pues eh, de esta noche eh, considero que es muy complicado llegar a la Champions tendremos que hacer una segunda vuelta casi perfecta y que fallarnos de arriba. Y si ya llegamos a la UEFA ya sería, ya me daría con un canto en los dientes. Pero bueno, ojalá se pudiera remontar y que fallarnos de arriba. A ver si Valencia hace una segunda vuelta mm, notable no sobresaliente. Venga, buenas noches. Hola, me llamo José Manuel de A ver, yo pienso que llegar, llegar a Champions no vamos a llegar a Europa League y me gustaría ahora que Benítez esta suelta que viniera a ver si hay opción. Barragán fuera, Aldenur fuera, Y ya que no hacéis nada en la defensa. Hola, muy buenas noches, eh, Manolo Montal y Folgado. Ante todo, feliz año y espero que bueno los días que quedan podéis disfrutar un poquito, <laughs> aunque la, el señor Villar nos fastidió un poco el Día de Reyes, espero que podáis disfrutar un poco Con lo que queda de fiestas. Ante la pregunta, mi nombre es José Castelló y os damos desde Denia. Ante la pregunta de si confiamos en la remontada, la verdad es que no. No, no, no. Es más, yo lanzaría eh, una reflexión al respecto porque no tenemos equipo de Champions y tendremos que quitarnos esa presión de encima para podernos aupar a los puestos altos de la clasificación. Yo creo que esa presión es innecesaria ahora mismo porque está prácticamente insalvable, tal y como está el equipo. La verdad es que eh, si estamos, eh, a medida que pasan las jornadas, que vamos creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, al final estaremos en la jornada 38 y aún estaremos creciendo poco a poco. Con lo cual, el equipo tiene que quitarse la idea de que este año eh, tiene que ir a por la Champions y bueno, la Europa League no está mal en ese sentido, con lo cual, y tal y como se presenta este año, es una competición atractiva por los equipos que hay. Y oye, mm, por mal, no hay, no hay, mal que por bien no venga. O sea que yo creo que esa presión es totalmente innecesaria. Y cuando se la quiten, yo creo que el equipo, relajadamente, como el año pasado, sin presión, yo creo que jugará mejor. Muy buenas noches. 627 98 0336 el nostre WhatsApp, la pregunta que ens fent el dia d'avui confio en una remuntada que permeta arribar a la Champions ja sabeu, si voleu, envieu una nota d'àudio i a partir de les 12 i mitja sentirem mestres alguna més que puguen anar arribant en el 627 98 36 després de l'empat de València, de l'enèsim empat, el rei de l'empat en la primera divisió del futbol espanyol. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. I el rei de l'empat que avui ha tornat a treballar en paterna? El rei de l'empat, sí, efectivament, Manolo, perquè no cauen eh, <clears throat> victòries. 5 victòries, 5 derrotes i 9 empats. Esperem que el dia de, de Reis pues, deixe, empats, una, deixe una, una victòria, encara que siga en, en Copa i davant el, el Granada. Siga com siga, el València necessita una, una victòria, necessita ja. sumar de, de 3 en 3, en Copa i en Lliga, però fonamentalment en, en Lliga, perquè si no, aquesta bretxa Manolo va fer-se molt, molt gran, molt ampla, i pràcticament, si jo ja ho veig molt complicat, el fet de, de que el València arribe via Lliga a disputar la Champions de la pròxima campanya, si no sumaste cada setmana la noeta, la veritat és que va ser molt, molt complicat. Certament, és eh, molt complicat i serà una de les eh, situacions de les quals parlarem en la tertúlia a les 12 eh, de la nit, eh, així amb el mateix Salva Folgado, vint també el company de Levant Televisió Vicenç Sempere i també ho farà el eh, director del diari Superdeporte, Julián Montoro. Salva, el que em deien, ho he tornat a treballar l'equip, eh, la part més positiva, per dir-ho d'alguna manera, és que sembla que va recuperar Escodra Mustafi per al partit de, de Copa perquè eh, fins a Noeta no sembla que puguen arribar Gallà i Enzo i tampoc és segur. Sí, és molt complicada, Manolo, la, la presència de, dels futbolistes que tenien alguna molèstia. i en roda de premsa eh, Neville va apuntar la possibilitat de que, de que Enzo reapareguera, també Mustafi, en els pròxims eh, compromisos. La veritat, Manolo, és que lo de, lo de pues, és més que dubtós, no? És més que dubtós a la seva presència, no ja este dimecres en Copa, sinó també el cap de setmana en Anoeta davant la Reial Societat. Avui mm, dirien que hem vist a Mustafi treballar primer en la, en la Gavi en companyia d'un fisio recuperador, després en un dels d'entrenament de Paterna, un dels que, eh, annexes al camp en el que estava treballant eh, la resta de, de companys, encara que avui l'activitat a Paterna ha sigut poqueta. De la infermeria, si algun futbolista té possibilitats, Manolo, d'arribar mm, a disputar algun partit dels dos que ja en esta setmana, pues sí és eh, Escodran Mustafi. Volem demà si ja treballa amb el grup. Jo veig molt complicada la seva presència eh, dimecres en Mestalla davant el Granada. No està descartada la presència de el proper cap de setmana davant la Real Societat Noeta, però jo veig molt complicada la seva presència ja en Copa davant el Granada. No la descartaria en, en la Noeta davant la Real Societat. Bueno, pues... Eh, eh... Però és l'únic, Manolo. A partir sí. d'ahir, lo d'Enzo està molt, molt complicat encara no, no, no ha eixit a treballar amb, amb el grup, no treballa sobre la, la brossa de, de Mestalla, lo de Gallà, i ara l'escoltarem també en la visita que avui ha fet als companys de, del Super eh, algo també és eh, complicat. No hi ha data encara de termini, ha dit Gallà Manolo, en la visita al Super Murcia, per a la seva eh, tornada, per tant, eh, bueno, que la gent s'oblide de que reaparega esta, esta setmana, Fegulí tampoc hi ha data de tornada, Bacali tampoc hi ha data de, de tornada, i sí que de la infermeria l'únic que que podia reaparèixer i seria este cap de setmana la noeta davant la Real Societat és Mustafi, però tampoc està clara i sa participació. Bueno, parlaves de Gallà, que avui està tenint els companys del Murciélago, Levant de Televisió, un programa molt especial amb mm. nanos, amb algun cotrano que coneguem, sí. i eh, sobre la seva lesió, ha dit que va millorant, però encara no s'ha fixat una data per al seu retorn. Va un poquet millor, és veritat que s'està allargant un poc, però bueno, eh, les sensacions ja en el camp són, són bones, ja, ja corre, ja pase el valor y, y, bueno, poquet a poquet, pero en ganes ya de, de estar al 100%. Complica lo que diu allà, que no hi ha data eh, de, de, determinada no? per, a la seva, <clears throat> per a la seva tornada, per tant és complicat que estiga present en els pròxims compromisos del València, no ja els dos d'esta setmana, sinó també els de la, les pròximes dos setmanes mínim. Veurem que és el que corre amb Gallà i li desitgem que arribi el més pront possible que se reincorpore al treball de, de grup. Sobre la bretxa que s'ha obert entre el València i el quart lloc, que s'ha dit entre la Lliga de, de Campions, ja també reconeix, ha admès que està molt lluny el conjunt de Mestalla avui en dia i que és complicada la seva presència en Champions. Sí, està lluny, és una realitat, però bueno, pense que, que encara queda molta temporada, està clar que, que està difícil, molt difícil, però anem a intentar-ho eh, per tots els medis, intentar acercar-nos el més, lo més ràpid a puestos de, a puestos de, de Champions i, i anem a intentar-ho. Un nano li ha preguntat a Manolo si hi havia diferències entre Nuno i els futbolistes, quines diferències eren i si hi havia eh, quin problema hi havia de relació entre el vestidor i el eh, anterior tècnic del València Club de Futbol, s'ha rist, no ha volgut entrar, però en tot cas ha dit que ell personalment ha d'estar eh, agraït sempre a Nuno. A ver, nosotros y yo especialmente de, de Nuno no puedo hablar mal porque él confió en mí hace el año pasado pues, prácticamente lo jugó todo, o sea, yo no puedo decir nada más de él. Y bueno, y simplemente lo que puedo decir es agradecerle por, por habernos llevado también a, esa Champions, a esa cuarta posición el año pasado y no tengo nada más que decir. Sobre Nuno, agraït siempre al técnico portugués Gaya Manolo, que también pues, eh, ha continuat a preguntes dels, eh, Durante la segunda intervención en el, Super Murciélago Bueno, jo pense que, que l'equip eh, no és que hagi millorat o, o hagi deixat de, de millorar. Jo pense que, que no hem començat bé la Lliga, eh, en uno concretament no, les coses no, no han eixit i després en el canvi d'entrenador pues, és veritat que, que el que se busca és una, una altra dinàmica i, i bueno, el, al final eh, tindre les idees clares pensa que, que és molt important saber on hi ha que pressionar i, i saber eh, l'equip on té que estar posicionat en el camp i, i és el que pensa que, que estem millorant un poc, eh, el posicionament en el camp, saber on, on hi ha que pressionar, en quin moment i, i aquest és el camí que, que tenim que seguir. M'agradaria que recuperaràs aquest detall després en tertúlia, jo crec molt, molt significatiu el sí. que diu Gallà mm, mm, respecte a les diferències que hi troba entre l'actual treball amb, amb Neville i el que feien abans els eh, futbolistes amb, amb Nuno. Parla d'idees clares, de, de, que saber on és exactament eh, han d'efectuar aquesta pressió. Jo crec que és un fragment de veu molt significatiu mm, de lo que feien abans amb Nuno i de lo que la plantilla troba com a, com a novetat significativa en el treball diari amb, amb Neville. Jo crec que va donar per a molt ixe, ixe tall, eh, perquè jo crec que hi ha coses que, que ja ha que passar. Bueno, eh, a que anem. Més coses, perquè va parar avui Rodrigo després de l'entrenament. Sí, ha parlat eh, Rodrigo, que també Manolo, jo crec que és la primera veu que arriba des del vestidor que diu clarament quin és el problema que hi va entre Nuno i l'afició del València, on residia i on estava eh, l'arrel d'aquest problema i on va néixer eh, el problema entre plantilla i afició. Així ho hem contat molt de voltes, ja va gent que deia que no, que érem exagerats, però l'arrel de, de, del problema entre uh -huh. l'uno i, i l'afició pues, eh, avui, sense cap tipus de, de problema, la desvelava en sala de premsa Rodrigo. Como todos sabéis, al principio de temporada eh, se fueron Amadeo y, Rufete, que eran personas queridas, por, en fin, por el entorno del valencianismo. Y obviamente, cuando me refiero a mal ambiente con el entrenador, es respecto a la gente con él. Era evidente, yo creo que no estoy contando nada nuevo, era evidente que la gente no estaba a gusto con él, los aficionados no estaban a favor de él. Aunque ganásemos o perdiésemos o empatásemos, la gente le gritaba que se fuese, porque a la gente no le sentó bien, yo creo que esa, esa decisión, ¿no? Y eso, quieras o no, tú sales a jugar un partido y tu, tu propia afición está gritando en contra de tu entrenador, que es la persona que tiene que comandar al equipo, pues tampoco es fácil. Y eso, quieras, quieras o no, acaba afectando también al rendimiento de los jugadores, yo creo. Al final nosotros somos profesionales y estamos acostumbrados a, a, a, tratar con la presión, pero quieras o no eres persona también. Y si no tienes un ambiente favorable en tu propio estadio, pues se hace más complicado todo, yo creo. Pues se eh, acaba de explicar el que ocurría entre afición 1, el, el divorci, rel de todo el que va ocórrer i com, ha dit Rodrigo, que les afectaba en els eh, partits que, que l'equip disputava a, a Mestalla. També s'ha referit a altre nom propi, de Nuno passem a a Negredo, uh -huh. com amb aquests companys avui, a Negredo, després de l'ocasió que va errar a ir a, Mestalla i que va poder donar-li els tres punts al conjunt de, de Nabil. todas las historias tienen que tener un malo y, obviamente las personas van a, individualizar en, él por haber tenido esa situación, pero seguramente a lo largo de los 90 minutos hemos tenido otras posibilidades de poder marcar y no lo marcamos. Y a lo mejor si hubiésemos marcado ese gol no haría falta tampoco. Entonces siempre vamos a apoyar a, Negredo o a cualquier compañero que falle o que no falle, porque para eso estamos. Eh, obviamente desde fuera parece fácil, pero ahí es una fracción de segundo en la que tiene que decidir. Él decidió disparar y bueno, falló, ya está. Eh, eso pasa. Obviamente él está jodido porque pudo haberlo hecho mejor, pero, pero yo creo que siente el apoyo de todos nosotros. francamente estaba wifo tú también la tornada al, al treball Álvaro Negreda, pasar la nit pegant-li voltes a, la ocasión que va del Valencia eh? era la victoria Sí. Rodrigo, que también Manolo se referit a, a la imatge que no es bona, que no ha sido bona, ...ya la necesita que te el Valencia... de millorar aquesta Es Verdad que en la segunda parte de Villarreal se hizo un buen partido, el otro día también. Por norma general el equipo es verdad que no está teniendo una, estabilidad muy, muy, muy fuerte, pero sí que se está dando una mejor imagen que al principio de temporada y que ahora nos tenemos que yo creo que nos tenemos que centrar en esa segunda vuelta porque va a ser la única forma si de verdad pretendemos estar ahí arriba peleando al final de temporada. Tenemos que estar más fuertes que nunca ahora en, esta, en esa segunda vuelta de la Liga. Sobre la segunda vuelta... ha insistido al llarg del de este matí, Rodrigo, en la necesidad de que el Valencia... de mejorar moltísimo. Según cómo se dio el partido fue un buen resultado, sobre todo eh, yo creo que por la, por la imagen que, que dio el equipo. Este año, eh, independientemente de los resultados, muchos en muchos partidos creo que la imagen del equipo no, no, no viene siendo la mejor por distintas razones y ahora obviamente nos tenemos que centrar en la segunda vuelta. Creo que hemos estado por debajo de lo que esperábamos en esa primera vuelta. Eh, creo que teníamos que haber hecho más puntos para nuestro objetivo, pero, pero bueno, todavía eh, tenemos eh, esa segunda vuelta para intentar dar, la, dar la, vuelta por encima de la situación, que sabemos que no es la, la, que, la, que, la que necesitamos y la que esperábamos, pero hay que seguir. Un altre tema, que puedo dar molt de choque en la tertulia... Rodrigo eh, ha a les clares que la prioridad... en quant a competicions, no ja mm, quan va iniciar-se la Lliga, sinó avui en dia, continua sent eh, ser quart, per damunt de Copa i per damunt d'Europa de, de League. El objetivo principal establecido por parte del club es, es la Champions, Eh, y para, para poder estar tenemos que estar entre los cuatro primeros de la liga, así que yo creo que tenemos que centrarnos en, en esta segunda vuelta, tenemos que ser conscientes de que estamos por debajo de los puntos que necesitamos para poder estar ahí, eh, obviamente sin, sin descuidar las, las, otras competiciones, todos tenemos ilusión por, por la Copa, por la Europa League, que no hace mucho Valencia casi llega a la final, son torneos que las eliminatorias pues te permiten tener la ilusión de poder llegar a las finales y en fin de poder conquistar títulos. Bueno, pues las palabras de Rodrigo Moreno, encara alguna cosa más. Sí, sobre la, la Copa y la inminente participación... del Valencia davant el Granada. Todos tenemos la ilusión de, de la Copa, yo creo que es un torneo que permite quieras o no, a, a, los equipos a tener más posibilidades de poder ganar un título. Eh, el año pasado no hicimos eh, un buen papel, pero esperemos este año poder estar llegar más lejos. ¿por qué no ganarla? Obviamente todos pensamos en eso, pero lo importante es concentrarnos en, el partido del miércoles porque todo tiene, todo tiene su proceso. Bueno, pues ayer això que ha Rodrigo Moreno, el davanter del Valencia Club de Fútbol. En el día de hoy ha una reunión en un conegut hotel de la ciudad de Valencia entre Peter Lim, Lai Hun y Gary Neville, que, también fila Phil cita a esa reunión. Phil Neville, el segundo entrenador, i bàsicament qui espera que d'ahir salgan eh, isquen, perdó fitxatges per al mercat de l'hivern eh, que esborra i pensament de la seva benflogada. Sí, moltes voltes donen transcendència o començaren donant-li molta transcendència a mitjans de comunicació, a reunions d'aquest tipus entre, entre Nuno i l'IM, que eren habituals sempre que l'IM arribava a València, sempre que l'IM visita Mestalla per a qualsevol gran partit, Manolo, eh, quan acaba el partit dina o sopa eh, amb el tècnic i amb el seu entorn, i l'endemà pues, eh, repetís. Ahir ja van coincidir en un restaurant de València, el mateix Gary Neville va dir que anaven a sopar eh, xunx, van coincidir finalment en el mateix restaurant, i avui Manolo pues, han tornat a coincidir en el Westin. És habitual, sempre que li està així, pues, és normal, Manolo pues, vol estar com està l'ambient, i aprofitant també que la seva amistat amb els tècnics, abans amb Nuno i ara amb Neville, pues, uh -huh. amb ells, eh, parla, dialoga, eh, debat i analitza pues, el moment del, de l'equip. I és segur que hauran parlat de la plantilla i de la distància amb la Champions, de totes aquestes coses i de moltes més. Nosaltres anem a parlar des de ja en el nostre temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i dos minuts arranca el temps de debat i tertulia i d'anàlisi així en eh, Esports 90 sentit, en part de la tertulia reunida. Eh, des de la primera mitja hora continua nosaltres a la i eh, continua per així. <clears throat> així estem, Manolo. Molt bé, s'incorpora eh, el company que ho he de tocar lidiar amb uns convidats molt més complicats de l'habitual en el Murciélago de la televisió. Vicent Sempere, hola Sempi, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? A veure, nanos, que ara està molt bé, però que sí. per a un presentador, cuidao, eh? ja saps el que deia... No és fàcil, eh? Escolta, eh, un dels eh, mags del cine com és Alfred Hitchcock va popularitzar una frase que deia és impossible fer pel·lícules amb niños, amb perros i con Charles Lawton <laughs> o sigui que a tu t'ha tocat una de les tres parts sí, sí, sí. que imagine que fàcil no ha sigut domar a, a les feres ha sigut eh, divertidíssim eh, sí que és complicat perquè no saps eh, cap on van si els nanos eh, estaven nerviosos perquè era el debut de, jo crec que de tots no? avui a la tele però s'ho van passar molt bé i damunt Gallà ha estat molt simpàtic hem escoltat la, alguns detallers no? alguns talls de, del que ha deixat aquesta entrevista que li han fet els mateixos nanos a, a Gallà ha respost a totes les preguntes no s'ha tallat s'ha vist una miqueta sorprès perquè n'hi havia preguntes incisives <laughs> sí. com la que hem escoltat de uno i, i bé, la veritat és que hem passat un, un bon rato que esta nit ja sabem és en la tele i demà per als que... Demà remissió, no? A les 9 del matí, per als que s'empronte, sí. i a l'hora habitual del Murciélago, a les 14.45, Eh, eh, murciélago, el peque murciélago, ¿no? Que le embate El peque murciélago, en el día de Goya Savis y demás. Yo una chiqueta, eh, Andrea, ¿le Sí, Andrea. Y fue una pregunta, no me es comenzar a, <laughs> a, la de aquella manera. que le evita güey, con... ¿Qué pasa en Negredo que, que, siempre falla <laughs> Con el sí, <laughs> Claro, ya digo, bueno, a morirse. Al tirar no, no, el tira en bala, ¿eh? Tira en bala. Yo recordé... eh, organitzant un campus que organitzava en el seu moment d'un futbolista i també tinc una, pues, més o menys el que ha fet avui Murciélago tinc una trobada més nanos que hi anàvem preguntant obertament i jo recordo que li feien preguntes que hi havia més periodistes que havien d'anar perquè era un, un futbolista de primera en el campus i algun company me dia ah, eh, si se descuidó mos lleven el lloc perquè és que tiren, sí, sí, tiren sí. però en bala bueno, pues eh, són els nanos i, i, i així és la, la, moltes voltes eh, com diria jo, la osadia, no?, de, de, d'eixa edat. Vos recorde, 627 98 03 36 és el WhatsApp, 627 980336 és el WhatsApp. La pregunta que, fe, que estem fent el dia d'avui és si eh, confieu encara en una remuntada que permeta arribar a la Champions. Els eh, primers eh, missatges que hem rebut, en este cas, no semblen massa optimistes, però bueno, eh, anem a, anem a veure. 627 98 03 36 és el nostre WhatsApp per a respondre i se pregunta. Ja està, de seguida s'incorpora eh, Julián Montoro des de Superdeport, el seu director. De fet, està entrant ja ara mateix en la, en la ràdio. Avui tenim de, de Baixa Jaume Martí, que tenia un compromís familiar ineludible i, per tant, el tenim en, en casa. Però ja està per així. A veure, un, ven un cafelet, tio. Està de los muy cafeteros. Director de Superdeporte, Julián Montoro, què tal? Molt bona nit. A les 12 de la nit un cafè. Gente, eh? ¿no? A les 12 ah, de la nit un cafè, eh? No, no, Men, hi ha que aguantar para estar así, ¿no? <laughs> Home, no es que s'ha dormit tampoc I així, eh? Miracles no n'hi ha, eh? <laughs> Home, Julián, segur que du moltes hores al peu del canó i vulguis que no, pues un café de Un café y un café de máquina. Y un café de máquina, que que ser, valiente, eh, Montoro. De comisaría. Ya que, eh. tendré, ya que tendré el estómago a prueba de bombes. Con Florentino, esto es lo que hay. <laughs> no ni han preguntes, no ni han explicaciones. <laughs> es lo que, es lo que, Yo, yo un cómic con el Good que, sé que Fran hace el monaguillo, que tiene una frase de estos cafés que digo que son un café que no hace noche, voy a decir eh, tal como del <laughs> paisa, o el cos no el reté. bueno, sí, sí, es una frase que me falta gracia pero que ser... Estàs assustant. No, no, no, per amor de Déu. Eh, és una purga, però no, no t'assustes. Eh, escolteu, mira, ja que ho ha tret eh, Julián Montoro, pues una... Ja sé que no mos toca, ni, ni de prou ni de lluny, però bueno, de refiló sí, eh, lo de Benítez. Jo ahir ho deia durant la transmissió, dic, jo, pel que me conten, a lo millor ni empatant-li servís. Eh, I així n'ha sigut. A mitjà matí ha començat el rumor, semblava només un rumor, però anava prenent força i, i, i Florentino s'ha carregat a, a Rafa Benítez el qual jo feia una reflexió al principi del programa en el dia d'avui que eixos sesudos opinòlegs que maten a Mestalla cada dos per tres quan algun entrenador és xulat no tots, però sí quan algú és xulat i magnifiquen les xulades dels entrenadors a Mestalla i hauria que recordar-los que Pellegrini era un mollet que mouen cabrona la plantilla que Ancelotti no entrenava i que Benítez no enamora igual és que s'han de fer veure allò de que no els agrada cap entrenador, perquè algun, algun d'estos se n'han anat amb, amb Champions baix del braç, igual no és en València. I que abans d'etiquetar l'afició de València, igual haurien de mirar-se molt més l'Emeri que ells. És una reflexió que jo faig sempre. Sí, perquè jo crec que Benítez se carregat de l'entorn del, del Real Madrid. El o sigui, dia 1... Un... sí, perquè, perquè fa dos setmanes, no?, més o menys, uh -huh. Florentino va, va eixir a dir... Florent, eh, Benítez, Benítez és la solució i no el problema. No és el problema, és la solució. Per tant, bueno, <laughs> normal que avui, sense preguntes, sense Ui, no, explicacions... No, eh, eh, a veure, ha sigut... Com se diu esperpento en valencià? És que... Pues, eh, algo aixina, no? Algo, algo, bueno, esperpent. Sí, això, això, sí, sí. l'acte ha sigut eh, és perpèntic. perpèntic. O sigui, quina manera de ningunejar a Rafa Benítez, que bueno, no habrá segun, no, no, la, no habrá segut Benítez, una, la, una traicionat el suma de bisbe i estava no. boig perquè neix que neix a casa per entrar en ese equip però ha anat en la pitjor època per qui comanda l'equip i en la pitjor època perquè la plantilla els jugadors que té mateix el, el Real Madrid no s'acoplaven en res a lo que Rafa entén que ha de ser un equip de futbol no, no, és, no ha sigut un galàctic con, con Zidane de, del Real Madrid però bueno, jo crec que té una trajectòria i, i, i mereix un altre tracte, no? I, i bueno, i després la, la, la presentació que ha fet de si mateix a Zidane, pues, no sé, és <laughs> per, és per a comentar també. T'ha cridat l'atenció? Sí, sí. Per, sí. quin, per quin punt? No sé, eh, mm, pensava que, que, que, que, que en quant a discurs i, i, i, bueno, i manera d'expressar-se anava un poc millor en el camp ho feia prou, <laughs> prou més bé. A mi també, i a mi m'ha paregut molt lleig en Rafa Benítez, eh, Florentino per descomptat, pero sobre todo Zidane, tío. Ahora Zidane estaba de, de entrenador del filial, voy a decir. Y y ha a, Rafa Benítez, que ho ha en el fútbol y que ha cumplido la segunda carrera eh, eh randa, o sea, eh, eh, la segunda segunda trayectoria es la selección española y yo estoy seguro que arribará. Yo creo que no, yo creo que... No sé quan llevas la factura. Sí. que no olvides una cosa. El entorno de la prensa de la selección española Es el entorno de la prensa que fa el Real Madrid. Sí, eso li pot pesar. Y está marcat. Sí, son els mateixos. Està eh, marcat. Són que, els es acompanyen. que acompanyen la selección acompanyen el Madrid. Y yo la recuerdo Cuando van a ficharlo eh, ese día me vas a trobar al y Y le vas preguntar, Diga al Vella Benítez a la Madrid, tal, i diu, quatre dies, Vicent. <laughs> Claro Es la compañera David que la dice caure. No, claro que, que, que eh, va, a patir, entre cometes, a Benítez, Es un entrenador que exigís al màxim a futbolistes i no encaixava ni aquesta plantilla. I per ser, avui m'ha recordat Gallà, quan un nano li ha preguntat, no sé per, per què era, i li ha preguntat per l'iPad, li dic, què tal l'iPad? I diu, oh, tenim ahí carregats de vídeos. Ha dit, carregats de vídeos del rival. Que és el que mm, feia Benítez. Que és el que feia Benítez, però traslladat a l'era mm. de la tecnologia sí, sí, sí, actual, no? que és machacar contínuament als seus futbolistes Benítez utilitza, utilitzava el Messenger. Era el seu mitjà, no? No l'utilitza ja ningú. I com, comunicava... Amb, eh, és una història ja coneguda, comunicava mm. en, per la nit, en futbolistes com Cañizares, com, com Pellegrino, i, i a Mallà la recordé també, i preguntava coses dels entrenaments, que pareixia, que no, tal, i per ahí se comunicaven diferents futbolistes de pes de, del vestidor. Jo estic arrepentit, perquè ahir, ahir volia que el tiraren, òbviament, no? <laughs> Pues una, però perquè, perquè volia que palmar al Madrid. Correcte, no per un empat. Però, no, avui, però bueno, al final, mira, jo crec que s'ha equivocat, i ho pense i, ho pensaré sempre i s'ha equivocat per el Madrid jo crec que també, Julián eh, bueno, era l'ambició seua de, de, de demostrar que podia i bueno pues, eh, com era de, preve, de preveure no l'han deixat eh, demostrar no l'han deixat perquè ahí, això de la paciència que demanen així me pareix que, <laughs> me, me pareix que allà no Mira, jo una cosa, no. és una cosa que eh, vaig escriure el dissabte en, en mm. el, el diumenge en ayer eh, és cert que Benítez s'ha enganyat en el moment d'anar al Real Madrid, és el, mm, ni per el president que n'hi ha ni per la plantilla que té el moment de Rafa Benítez és el que Rafa Benítez s'ha equivocat que a mi el Madrid d'ahir me va donar una impressió prou pobra he de dir-ho eh, però també és cert que en moltes d'aquestes crítiques que n'hi ha a Rafa Benítez i sé que això pot semblar molt localista molt farfó, me dona igual jo dic sempre el que pense i això és el que he fet en tota la vida en moltes d'aquestes crítiques a Rafa Benítez està molta gent que no ha superat encara que el treball metòdic de Rafa Benítez li alçara dos lligues als galàctics i n'hi ha molta gent que estava esperant-lo perquè li va fer molt de manera en aquella època que un equipàs a cop de tanonari com este o superior a este acabara hincant dos voltes el genoll <clears throat> davant el treball i el mètode d'un equip com el València Madrid de Zidane Ciutat. El precisament, Madrid Ciudad. Sí. precisament el Madrid Ciudad. Madrid Ciutat. I n'hi ha molt de periodista que encara no ha oblidat com, Ciudadanes i pavones. Com, en efecte, va ridiculitzar que ningú mantenga mm. ridiculitzar vol dir com va desnudar el projecte de Florentino Pérez en Rafa Benítez amb el seu mètode. I moltes crítiques, hi havia un pozo en moltes d'aquestes crítiques que venia de la temporada 2001-2002 i la de la 2003-2004 ser el meu punt de vista, eh? és, és molt, molt peculiar. Dit això... Que he de defensar l'altre dia en roda de premsa Florentino, en allò de la campanya... Sí, ahir va fer el paperot. Ahir va fer el paperot. Ai, ai, ai. El brindis de Nadal sí. ha quedat retratat també, no? Sí, correcte, en, entre altres coses. Bueno, senyors, anem a deixar això de banda, que això ja s'ocupen en altres ràdios, i anem a lo nostre. En Patio Dia, al principi, amb sabor agridols, dos dolç. Dolç perquè l'equip torna a reaccionar perquè l'EPIC continua mostrant eh, indicis de millora però aquesta millora encara no te dona per a guanyar i mentre no te dona per a guanyar la millora jo senyors la considero insuficient pues sí, perquè està clar que te quedaràs a, a, a esa acció de Negredo no? de guanyar-li al, al Real Madrid però és que haguera canviat moltíssim o sigui, era, la, la victòria era fundamental fonamental per a, per a començar a, a, a pensar ja en clau positiva perquè són tres punts que li fan falta després de dos mesos sense, sense rascar-los uh -huh. i, i, i sobretot per, per a la moral no? perquè ho, ho deia Gallà portem dos mesos i no sabem què fer ja per a, per a guanyar no? perquè mm, el partit del Getafe pues sí, el València mm, eh, fa bons minuts però fins i tot mereix perdre al final no? perquè el, el, el rival li domina li crea les ocasions eh, davant el Real Madrid fas un bon partit però mm, acabes amb un home, un home més i eres incapaç no, de, de, de superar el rival no sé, pues, yo eh, jo crec que això va pesant eh, ho comentaves tu la setmana passada que era més un problema psicològic ja que, que a lo millor físic que és molt gran el problema físic que, que té el València tot i que ahir ja van veure indicis també de que de millora comencen a veure futbolistes ja amb una xispa no? i, i bueno, pues, esa victòria haguera sigut per a mi eh, clau per a poder pensar en Champions, jo estic amb la majoria d'oients del programa, jo crec que la Champions va deixar d'oblidar per complet i centrar-se en començar a sumar punts i eh, si la tens a l'abast pots lluitar-la en una recta final, però eh, has de llevar-te aquesta idea del cap de la Champions. En efecte, de fet, eh, hi ha un oient que l'ha expressat molt bé, a dir, si se lleva aquesta idea del cap, és possible que l'equip pugui començar a escalar posicions, però a mi aquesta idea fora del cap. Jo no sé si eh, tant Julián com Salva opinen igual, Ara mateix per a mi 13 punts és una distància estratosfèrica. Eh, és la pregunta que estem fet avui en el WhatsApp, si, si la gent confia en una segona volta que permet arribar a la Champions, però eh, va entroncar directament en la primera que fem. Eh, Julen, sabor una miqueta agri, una miqueta dolç, no sé tu com ho tastes i més enllà del que has escrit avui en, en Super. No, no, i jo sempre positiu, està clar. Correcte. Jo veig encara en positiu la temporada però no, no per este partit jo crec que hi ha, hi ha a lo millor en eh, aixina després del partit del Barça que, bueno, que havia hagut una reacció que, que, que el partit tal i després no li guanyarem a l'Eibar no li guanyarem al Lyon no li guanyarem a... a ningú a ningú a ningú, no, no, no li pegues voltes entonces, bueno, jo vull veure positivament crec que n'hi ha jugadors que poquet a poquet Mm, comencen a aportar coses i això està molt bé perquè el que necessita aquest equip són més jugadors que marquen diferència en tots aquests equips a, a, a los que tens que guanyar mm, ahir <coughs> si tu només en, en un jugador rere que haguera marcat mm, la línia i haguera eh, haguera fet el treball per exemple de l'any passat que, de, de Otamendi en este partit només en aquest xor jo crec que el València haurà guanyat perquè el Madrid sí té moments brillants però, però al final eh, és un equip que, que si tu li apretes se perd entonces i, jo confie també en vull confiar en l'ambició uh -huh. del València per millorar i ser <clears throat> més potent en lo que resta de temporada i ahir també eh, n'hi ha que parlar del mercat perquè, bueno, jo, a veure, jo, a parlar jo estic mirant a l'Aleti de Madrid que va primer, primer per davant del Real Madrid primer és primer, primer primer, no li peguem voltes que ha fitxat un xaval argentí Matías I Craneveter. Com, I com s'ha lesionat Tiago, pues a veure si este encara és molt jove, a veure si este és con Danilo encara, i <laughs> va i me porte a Augusto. Augusto. I això és dir, jo vull. I vull continuar ahí, i vull pelear per tot. Eh, me vaig una, una bona eh, reflexió. A mi... Si això ho fa el que va primer, tu que vas el que fa Déu, pues pensa a veure què fas, perquè, perquè miracles tampoc. Eh? Crec que tenem a el primer punt de fricció de la nit, hi haurà més en aquesta tertúlia, perquè Folgado va de seguida a contestar. Fem una pausa per a la publicitat, vos recorde 62980336 en el WhatsApp, 62980336 confieu una remuntada que puga encara durar la Champions a l'equip, vos sentim ara després a les 12 i mitja, ara fem una pausa per a la publi i tornem, vinga. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banca solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben ven jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Estamos con Mónica Duarte, directora general de Dormitienda. ¿Qué nos cuentas, Mónica? Hola, Paz. Pues que empiezan las rebajas de Dormitienda. Y este año, además, va a ser muy especial porque cumplimos 20 años en Dormitienda. 20 años es un lujo. Así es, ya somos más de 60 dormitiendas en toda España y, como sabes, seguimos creciendo. Así da gusto cumplir años. Sí, y vamos a empezar a celebrarlo ya con las rebajas de Dormitienda. Cuenta, cuenta, qué fantásticos descuentos tenéis esta vez. Pues, Paz, tenemos tres modelos de colchón al 60% de descuento cuento, y los demás a mitad de precio y lo puedes financiar todo hasta 12 meses sin intereses. Esto sí que es una celebración por todo lo alto. Sí, Paz, este año va a ser muy especial, ya lo verás. Mónica, yo me voy corriendo a las rebajas de Dormitienda a disfrutar de ese fabuloso 60%. Y recuerda, Paz, nosotros sí, transporte, montaje y retirada gratis. El millor regal es la copa en la set, 97.7 radio. El dia de Reis, des de les 3 de la vesprada, et regalem tota la passió del torneig del Gau a Mestalla. I a les 4, València-Granada. Viu l'anada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montal i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit del LAS 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, PAOC de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 20, seguirem de moment en dues reflexions que van donar que parlar. La de si el València ha d'oblidar-se de lo que és eh, eh, el, el quart joc en la Lliga i centrar-se en el partit o partit o en les competicions curtes que són eh, preguntes per a respondre i també, ara parlava Julián Montoro eh, eh, la frase jo la punta d'abans eh, que ha dit ser més potent i lògicament a partir d'ahir ja ha acompanyat amb el tema de el mercat hivernal la impressió que jo tinc i la informació que jo tinc eh, puc enganyar i ho he dit en la primera mitja hora que ningú espere inversió en jugadors este hivern perquè és el que pensa el propietari i perquè Gary Neville pensa que recuperant tots els jugadors este equip pot funcionar ara bé Mm, jo crec que no està exempt de raó el reglament de Julián Montoro que diu si el que va primer se reforça <clears throat> tu que fas el que va Déu que estàs molt més lluny del teu objectiu que el que està primer home, pues algo de, eh, hauries d'intentar veure, però això ja estriban els que manen, i Folgado crec que no, no, jo anava, anava a parlar de l'Atleti de, de Madrid, sí? que després de la victòria que va obtindre amb molta fortuna, però la que va, la que va sumar dissabte davant el ...davante el Llevant, uh la incorporación de Augusto Fernández, la incorporación de Craneviter, que es un buen eh, mid y centre, i amb el fet de no deixar escapar a Thomas Partey, futbolista que algo está descobrint ara, ...pero que es un futbolista que ya se va donar a conèixer en les acaballes de la Liga... de la temporada pasada en les files del, de Almería Quan el un futbolista que tiene 21 años... a mí me em sembla un futbolista muy interesante... ...yo creo que que l'Atleti de Madrid también lidera... ...y teniendo en cuenta que el Barça de seguida va posar en, en, en xoc a Arda i a, i a l'Eix Vidal, que evidentment van a reforçar una plantilla que ja és eh, eh, brutal, Important. però jo veig a l'Atleti de Madrid un ferm candidat en guany a, a guanyar altra volta el títol de, de Lliga. Dit això, estic d'acord en, en Julián. El València necessita reforços, però la informació que aquí així manegem, Manolo, és que eh, escoltant Laijun, escoltant Gary Neville, escoltant abans Nuno, la intenció de, de Meriton, excepte que ja s'ha canviat en el dinar d'avui al Westing o en el dinar o en el sopar d'ahir al, al, al Gran Azul, l'altre restaurant habitual de l'INC sempre que ve a, a València, excepte que en les últimes hores s'ha canviat d'idea a Meriton, la incorporació de Meriton és la de pensar en un projecte a llarg termini i en creure en, en que estos futbolistes van a fer-se importants i en el moment es facin, pues a partir d'ahir li poden traure eh, rendiment al, a l'equip. No crec que incorporen futbolistes en el mercat de l'Ibarra, excepte que la cosa s'ha canviat en les últimes hores, però crec que és necessari que el València, amb una bretxa tan tan gran respecte al, a l'objectiu, i avui Rodrigo, suposa que recuperarem el time, Manolo, però avui Rodrigo ha tornat a dir des de Paterna que la prioritat, més allà de fer camí en Copa i en l'Europa League, és tornar a ser quarts. Jo crec que és una errada eh, en el discurs actual del, del València tenint en compte que la bretxa és, és gran i que on eh, pot salvar la temporada és en una competició curta. De totes formes, en els discursos públics eh, i, i entrem tots en el debat d'una altra volta i entenc perfectament el que diu Salva jo us dono moltes voltes la importància que, que he de donar-los i, i, i m'explica el perquè si te recordes en la entrevista que li feia una temporada passada a Rufete mm. en setembre <coughs> ell va dir quan li parlàvem de la temporada anterior, que és la temporada en la que en, en el mercat hivernal canvia mitja plantilla i tal, i ell diu, mira, lo que parlàvem i lo que dèiem en el discurs oficial era que estàvem pensant en arribar a Europa, diu, però la realitat és que estàvem pensant que l'equip no se mos, no se mos anara no, cap no, Però jo parlo de cara, I de Rodrigo avui a lo millor està dient... De cara a la gent, Manolo, tu no pots dir que el teu objectiu prioritari damunt de, de Copa i d'Europa li conforme estàs actualment és quedar quart no? Dir, anem a tractar de guanyar la Copa, anem a tractar de guanyar l'Europa League, són objectius, perquè és més complicada eh, l'accés a la Champions de la pròxima temporada eh, via Lliga, tenint en compte la bretxa que s'ha obert. Jo crec que és, un, és una errada de discurs, però és que crec que els, que els tirs van per ahí, que l'objectiu és ser quart. I a partir d'ahí eh, no crec que el València tire la Copa, estic convençut de que no se va tirar, de fet crec que eh, Neville té un pensament diferent al que tenia, al que Nuno. tenia uno, però en el moment d'escollir de, de, Lliga o Copa, si el València reacciona, que jo uh -huh. veig molt fotut, torne a dir-ho, pues, tinc dubte respecte a lo que eh, escolliria el, el tècnic i el, i el València, eh? Així jo de a si s'imposa més el criteri empresarial o futbolístic. I és el vel empresarial, com sempre. Però és evident que eh, en el discurs de Neville, des del dia de la seva presentació, ja es veu que, tot i que ell és un tio molt, molt, molt futbolero, eh, eh, estic molt impregnat no? de les idees, evidentment, del propietari, eh, quan parla de no, no fitxajes no, los jugadores que tenemos, eh, són discursos molt, molt de club. Projecte a llarg termini, futbolistes joves, creure en ells... I, i, I jo crec que per ahí sí que me quadra el tema de la quarta plaça, que jo crec que és completament errone el plantejament de dir l'objectiu és entrar en Champions via Lliga, perquè és que està a 13 punts mm. i és que jo ho veig ara mateix inviable. És que és in... o sea, sigui, eh, objectivament és inviable. O sigui, és molt més senzill, eh, és, és, és, és, és, és, molt més senzill guanyar la Europa League. Sí però, eh, i mira que és complicat per, el, per el nivell ara mateix de molts rivals, però mm, jo veig que s'enganyaria el València si és real eh, i se plantejament, i crec que és real per, des del moment en què els criteris empresarials són els que manen, i evidentment els números te diuen que acabar quart com l'any passat pues, te dona eh, eh, una quantitat d'euros que damunt guany han sigut inferiors perquè no has guanyat punts en Champions, ni has passat i sa primera fase, o sigui que no, no és ni quadrat i pressupost, no? Però jo per ahir veig que s'imposa el criteri empresarial i a mi el futbolista lo que me demana el cos és tirar-li eh, no, eh, més euros a les competicions curtes i, i, i il·lusiona inclús a l'afició la, a que jo crec que necessita després d'una temporada que sembla de transició perquè jo crec que és una temporada de transició escoltant a Peter Lim i a, i a Gary Neville pues necessita pues partits com en la nit davant del Real Madrid que t'es poden donar sobretot eh, aquestes competicions, la Copa i l'Europa League jo no acabo d'entendre la diferència entre, entre el criteri empresarial i el criteri esportiu. Explica't. És diners. No... Del que marque jo? Sí, sí, sí. No, pues... és que... L'any passat tu Tirar la lliga... Eh... L'any passat tu València. L'any passat, per exemple, tiraren la copa sí. per acabar quarts i ar ah, arribarem no, no, ahir en el ganxo, però en... Tiraren la copa perquè l'entrenador va dir jo tiré la copa. Eh, I a mi no m'entra en el cap. Ara, però guarda futbolistes. Demà, demà, després demà tirar la copa del Granada. No, no, no se va fer, no se va fer. A veure, on podem no, no, arribar. No, Julián, no se va fer. No. Però, <laughs> però donat el moment d'escollir sí. els 15 quilos que d'entrada te dona la, la, eh, la Champions i arriscar futbolistes a esos 15 quilos en un partit determinat o arriscarlos en un de, en un de, de Copa o, o d'Europa League mm, pues jo crec que a l'hora d'escollir escollirien Lliga, sempre, és objectiu ser quarts i garantir-te 15 quilates per damunt de títols però ja ho feia Bajorente, vull dir, no m'estranya que ho fas ara eh, Peter Lim, si és el mateix és que desgraciadament hi ha una concepció com diu sempre eh, empresarial i crematística i monetària de, de lo que és el futbol i per damunt dels títols pues, la gent vol guanyar diners però és que tu no pots eh, tirar eh, parlem de la Copa, tu no pots tirar la Lliga el 3 de gener no és tirar la, no és tirar la lliga, però donar, però, si, do, si però no, prioritzar, no tens, prioritzar... Si tu no per res... Prioritzar competició... Estàs tirant, la, estàs tirant la lliga, estàs tirant a la gent del camp i estàs eh, dient mm, no puc. O sigui, prioritzar competició curta i si ser eh, pragmàtic, però, estàs a 13 punts de la Però competició de la curta Champions. eh, jo és que vull que anarà per totes Sí, si estigueres, si ara és mateix el València quart, té un pressupost per anar a per totes. Però no estàs com anar a per totes. No sé si a guanyar-les, però, però, però a anar a per elles, no? Jo, des del punt de vista classificatori, desgraciadament crec que el València no està per anar a per totes. I si tinc que fitxar o buscar un central i buscar un mig centre, pues tindré que buscar-lo. Una altra cosa és que puga o no puga, o trobe lo que, lo que puc i lo que vull, o no però a veure, a dir que sí, que, que anem a quedar el que fa nou i tal, i a veure si tenim sort i, i no agarrem al Barça no sé quant i guanyem la Copa, com en la vegada del Getafe, hòstia, en la... no, no. Jo crec que seria una errada, Julián, per a mi seria una errada eh, segons el que diu Rodrigo, eh, centrar-ho tot ara a eh, una remuntada que jo veig impossible. Però i, centrar i, tot, no. Vull dir, no. tens o sigui, anar a guanyar els partits. Sí, però sí, això és evident. Jo crec que el València sempre s'ha guanyat els partits. Eh, amb una intenció o una altra, en uno inclús en el Calderón, jo crec que jo no me crec que és que en uno ha al Calderón a, a palmar el partit. I mira que l'alineació ens estranya a tots, el plantejament... Ai, i... cap, cap professional i s'ha perdut un partit. Però, però, però sobre, jo me referís que, que si tu penses acabar el quart o acabar el tercer, que ara mateix estàs a 13 punts d'aquesta quarta plaça, és que eh, eh, això és remoto. O sigui, vull dir, jo veig més senzill avançar rondes de Copa i plantar-te en una final, <clears throat> o avançar rondes d'Europa League i plantar-te en una final que damunt el premi és el mateix que el que tens tan lluny en la Lliga, que és la Champions, si guanyes l'Europa League. I te dic que si el València competís en, en Copa i en Europa League, els triomfs en Lliga van arribar perquè ho digui eh, eh, Neville, jo estic, estic d'acord, o sigui, sea, si el València competís i Xina, van arribar, però si l'objectiu és, no, a per la guarda plaça, s'està demostrant que estàs si tu empatant, no tens un objectiu, empatant... no vas a arribar a cap puesto en la Lliga. I si te quedes ahí, lo que te pot passar és lo que dia Manolo fa un rato, que a lo millor te veus més baix de lo que tu creus, que podies estar, i te fiques nerviós que no es la primera vegada. Jo que una cosa, eh? Joair, eh, Joair no és la primera vegada. Joair, anim està ja nerviós davant d'una possible palmatòria i mirar cap avall la classificació, que vols que te diga, perquè és de veres, entres en una dinàmica, una espiral, que dius, ah, no guanyes a ningú, no guanyes a ningú, però vaig eixir content perquè dic, no, si el València li ha competit, li ha plantat cara a este equip que és el Real Madrid, està en un mal moment eh, volien, estan, estaven fent-li el llit al, al, al, a l'entrenador, perquè era evident perquè és que el, si el València domina trams de partit és perquè els jugadors estaven fent-li el llit a Rafa Benítez però, el, però, però, però era el Real Madrid i Cristiano Ronaldo tirava a porteria, o sigui, sea, no, sí, sí, no crec sí. que xutarà cap a, cap a Keylor Navas. Que xutar poc, eh? No, no, el pitjor Cristiano Ronaldo que he vist en molts anys, eh? Però, però sí, és cert. I si València, d'ahir a mi, pues, pues me dona que pensar que va a remuntar en la Lliga, sí, però, però no crec que arribi per a la quarta plaça. Tant de bo sí, però jo crec que no. 12 31 sobre la prioritat. Eh, a parlar, Rodrigo, sentirem després de la pausa. A Bell i als oients que estan opinant en el 627 98 627 en la pregunta si esperen una segona volta que puga permetre encara arribar a la Champions. Fem una pausa en el nostre programa Esports Junior amb 3 nit fins a l'hora de la matinada. Així, en la 97 Pulse Ràdio i sentim tot això i moltes coses més. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en torrente y Silla. Un camón. Un carro de Navidad en MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Onda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Onda, The Power of Dreams. Center Auto. El millor regalo es la copa en la 97.7 Radio. El dia de Reis, des de les 3 de la vesprada, et regalem tota la passió del torneig del Cau a Mestalla. I a les 4, València-Granada. Viu la nada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montat i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit del LAS 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, PAOC de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 33, avui és dia de WhatsApp, ja sabeu, 627980336. La pregunta, encara confio en una segona volta que puga permetre arribar a la Champions. Este és el nostre WhatsApp i aquestes les vostres respostes. WhatsAppéame WhatsAppéame Hola, buenas noches. En primer lugar, feliz año para todos. Soy Javier desde Murcia. Respecto a la pregunta de si llegamos a la Champions, si fuésemos un equipo formado como está el Atlético Madrid o el Barcelona, sin duda que llegaríamos. El problema es que Valencia ahora mismo está en formación. Tenemos un entrenador que está aprendiendo, como bien dijo ayer en la rueda de prensa, de los errores que va cometiendo cada partido, va aprendiendo y aquí vamos rodando, rodando hasta que lleguemos a un punto bueno. El problema es que cuando lleguemos al punto bueno, pues habrá acabado la temporada. Veo más esperanzas en, llegar a la Champions a través de la Europa League que a través de la liga. A través de la liga es imposible. Por ello yo creo que hay que centrarse sobre todo en conseguir los 42 puntos y en tratar de conseguir un título bien Copa del Rey, bien Europa League. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Soc en Torrosell i vos crides del Cira. Jo penso que el València, per molts partits que guanyi, eh, té una distància molt considerable en la zona Champions. Eh, via Lliga, la Champions, jo crec que està impossible, però sí que és veritat que si el València fa una bona Europa League, possiblement el València tinga possibilitat d'entrar en Champions, això sí. Necessitem guanyar l'Europa League i l'any que ve a Champions. Hola, buenas. Me llamo Pedro Valero, soy de la Puebla de Farnals, aunque soy de Follos, y mi respuesta a si podemos llegar a, a la Champions Yo creo que realmente no, porque ya estamos a 13 puntos, tenemos a 5 equipos por delante nuestra y si jugásemos como ayer, ¿vale? Yo creo que sí que tendríamos posibilidades, o tenemos posibilidades de, por lo menos intentarlo, pero es que no todo el mundo te va a dejar todo el centro de campo para que tú puedas crear juego y llegar hasta la área rival como nos hizo el Madrid. Es que ahora va a venir el Getafe, va a venir un Eibar, va a venir un Sevilla, se van a cerrar y nos va a costar muchísimo. O sea que mi opinión es que yo realmente yo creo que, ojalá y me equivoque, pero no llegaremos a, a conseguir el, el, objetivo de Champions. Ojalá y pudiésemos ganar la Europa League o la Copa del Rey y nos llevásemos una alegría este año. Venga, máquinas, un saludo. y toque des del barri Sant Antoni. Pregunteu que si remuntada per a la Champions, vamos, que ni somiant. I és que no es carmenteu collons, i sempre passa igual. El pròxim desahuciat en el que ens enfrontem segur que mostrau els colors. Rotundament no, a conformar-se en l'Europa League. Cristóbal de Picassent. Si el València vol arribar a entrar en Champions, el senyor Peter Lim té que obrir el monedero perquè visto lo visto, algo passa ahí dins de, del vestuari que no està en condicions. Falta algú? Sí. Negredo sobra? No. Que té que passar antes el baló? Sí. Que li agrada molt tindre el balonet en la, punt, en la, en la punteta de la bota? Sí té que jugar també pels companys, que no se pense que ell és l'estrella de tot el vestuari. Que estrella n'hi ha molt i estrellats s'estrellen tots també molts. Hola, buenas noches, soy Ángel de Valencia. En primer lugar, felicitaros el año y que sigáis así con el programa Y con respecto a la pregunta, pues eh, de esta noche eh, considero que es muy complicado llegar a la Champions. Tendremos que hacer una segunda vuelta casi perfecta y que fallarnos de arriba. Y si ya llegamos a la UEFA ya sería ya me daría con un canto en los dientes. Pero bueno, ojalá se pudiera remontar y que fallarnos de arriba. A ver si Valencia hace una segunda vuelta mm, notable, no sobresaliente. Venga, buenas noches. Hola, me llamo José Manuel de Silla. A ver, yo pienso que llegar, llegar a Champions no vamos a llegar a Europa League y me gustaría ahora que Benítez esta suelto que viniera, a ver si hay opción. Barragán fuera, Aldenur fuera, y los ya que no hacéis nada en la defensa. Hola, muy buenas noches, eh, Manolo Montal y Folgado. Ante todo, feliz año y espero que bueno los días que quedan podéis pues disfrutar un poquito, <laughs> aunque la, el señor Villar nos fastidió un poco el Día de Reyes. Espero que podáis disfrutar un poco lo, lo que queda de fiestas. Ante la pregunta, <clears throat> mi nombre es José Castelló y os damos desde Denia. Ante la pregunta de si confiamos en la remontada, la verdad es que no. No, no, no. Es más, yo lanzaría eh, una reflexión al respecto porque no tenemos equipo de Champions y tendremos que quitarnos esa presión de encima para podernos opar a los puestos altos de la clasificación. Yo creo que esa presión es innecesaria ahora mismo porque está prácticamente insalvable tal y como está el equipo. La verdad es que eh, si estamos eh, a medida que pasan las jornadas, que vamos creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, al final estaremos en la jornada 38 y aún estaremos creciendo poco a poco. Con lo cual el equipo tiene que quitarse la idea de que este año eh, tiene que ir a por la Champions Y bueno, la Europa League no está mal en ese sentido, con lo cual, y tal y como se presenta este año, es una competición atractiva por los equipos que hay. Y oye, mm, por mal no hay, mal que por bien no venga. O sea que yo creo que esa presión es totalmente innecesaria y cuando se la quiten yo creo que el equipo relajadamente, como el año pasado, sin presión, yo creo que jugará mejor. Muy buenas noches. Eh, buenas noches, soy Paco Tarazona de Payporta. Eh, me daría que analizar alguna cuestión que es desde cuándo va el Valencia... en los últimos partidos... per davant en el marcador. ...gracias. Hola, buenas noches, soy Juan Sánchez, el Romario de Benicalá, el taxista. Eh, yo creo que no, eh, creo que va a ser una temporada de transición, de cambios y hay que aguantar porque va a ser todo así parecido, irregular, victorias, derrotas, y aunque ahora se emocionen contra el Barcelona y el Madrid, poco más vamos a ver, lamentablemente. Pero bueno, si lo llega algo bueno, pues bienvenido sea, claro. Eh, yo creo que, que va a ser eso. Y, y, nada, no soñemos con que va a venir Benítez al, Valencia. Tranquilos que no va a venir. Buenas noches y hasta el lunes que viene. Fins al dilluns que ve, amic, 12 i 40 de la nit, 6 Ja sabeu que els dilluns sempre els nostres arguments són els que vosaltres ens doneu. El WhatsApp és nostre, però les opinions <clears throat> són vostres preguntava un oient des, de quan no va el València per davant en el marcador pues pot explicar moltes coses dels que li passa a este València però és cert que des del dia de les Palmes l'equip no se posa per davant en el marcador és a dir que amb Gary Neville el València encara no ha arrencat un partit guanyant eh, si lleves la copa sí Bueno, lleva partit de copa, d'acord, te la no, compres, tens raó. La, la copa no és lo més important de tot? No ho sé, però... No, bueno, habrá que quedarse el cuento, idea. ¿no? <laughs> la idea és de Folgado, la idea és de Folgado. sí. <laughs> No, la veritat és que Gary Neville només li ha guanyat el Baracaldo. Ara mateix, Neville només li ha guanyat el Baracaldo. O sigui, sí, no és la realitat. Uh -huh. Però bueno, també de veres que li ha plantat, eh, per a mi, li ha fet un bon, un bon plantejament al, al Real Madrid, per a mi va ser valent eh, en el tram final, eh, molta gent ell jo vaig llegir molt de palo a Gary Neville, molta crítica perquè havia sigut massa conservador, no? Fins i tot se li pregunta pel canvi de Javi Fuego, que per a mi ho argumenta bé, o sigui, no, eh, ser ofensiu no només és treure davant. però Per a mi el canvi de Javi Fuego ve mega condicionat per dos jugadors que estan lesionats abans, que són Parejo i Gaia. I... Perdó, Parejo i no sé qui és l'altre també que se té que retirar perquè eh, està, està lesionat i, Orban, no? O sea, és Orban, Orban, Orban, Orban, Orban, Orban primer després sí. Parejo sí. correcte o sigui que, que jo veig desmesurada de les crítiques a Ir ja t'he dit que parcial, són crítiques que has d'agafar en pinces perquè també és Twitter que jo estava escoltant-vos a vosaltres en la ràdio i estava seguint Twitter i entonces clar, eh, Twitter has de relativitzar-ho molt, no? Perquè és, és un microcosmos, no? Molt, sí, molt, molt peculiar però, però jo veig que ahir, per a mi va estar prou encertat eh, Gary Neville i sobretot, jo soc molt crític en dos futbolistes abans que se m'oblide, uh mhm. -huh. que són André Gómez i Rodrigo de Pol uh mhm. -huh. i per a mi són dels dos jugadors més destacats i lideren eh, ahir al València o sigui, eh, juntament amb Paquito Alcácer que és un escàndal el partit que fa eh, lluny de la porteria Porque la última jugada de Negredo la fabrica Paco. La fabrica Paco, correcto. Pero Rodrigo de Pol, la asistencia a Cancelo en la primera parte. Es una centrada de es que no es, no es en Mestalla, sino la fanga o Vicente Rodríguez, Y la va hacer de Pol, Y de Pol también participa no? en el gol de Paco. O sea que, para mí, ese futbolista ir, pues para a posiblemente el mejor partido de que es jugador del Valencia Rodrigo de Pol. es posible. Yo pensé que es deberes que, que el Madrid se quedan en 10 horas... Eh, el Valencia no se va para el partido mm. el Valencia se queda a veure que fa el, mm. Real Madrid mm, Errada Erra d'aixecada, sí señor yo no, yo no, yo no, no atrevería no a decir si es una errada tan, tan determinante o no, porque bueno, eh, a veure, saps en, que estàs jugant en l'equip que estàs jugant uh -huh. i mhm. saps que, que en un moment donat eh, eh, si l'equip se'n va a dalt no té força per a, per a, per a replegar en condicions eh, n'hi ha jugadors que li costa molt i després eh, els propis jugadors saben que si se'n van a l'atac eh, al Madrid no tenen les esquenes cobertes <clears throat> no se fien de la defensa Entonces, pues bueno, pues mira, tú te quedares ahí expectant, <coughs> jugant en la pròpia pressió que sempre la té el Madrid d'anar a guanyar un partit mhm. uh <coughs> -huh. i, a ver, i, a, i a veure per a on caia. Jo, si per una casualitat eh, l'àrbitre haguera anul·lat el gol de, de Gareth Bale, pues a lo millor el València inclús guanya el partit, no? Més allà de l'ocasió de Negredo o no Negredo, no? Correcte, que també eh, tindrem minuts per a Pere Negredo, parlàvem de la... Però hi ha una cosa respecte. Digues. En la roda de premsa d'ahir de, de Neville, uh -huh. Ah. m'ho acaba de recordar per WhatsApp un, un amic, en la roda de premsa de Neville és cert, ella ho comentàrem, però ella admet que l'equip està lent quan el Madrid se queda amb 10 futbolistes. Sí, sí, ho diu clarament, que tenien que haver manejat amb més rapidesa la pilota. Y que probablement la culpa fora d'ell. I aixaca s'aixaca d'ell mateixa que futbolistes estaven lents en, en el desplaçament de, de la pilota i que sí, sí. en aquest moment el València tenia que haver sigut més, més, més, més ràpid, haver tingut més fluidesa i més rapidesa a l'hora de manejar la pilota per a tractar d'explotar... Més alorar la sang. Que el Madrid que, se quedava en inferioritat numèrica. Però és que l'equip no té aquesta velocitat en la pilota. No, ja, però... Estiga sí. Neville o estiga el que estiga. Però, però mira, eh, Gallà, quan ha vingut esta vesprada al Supermurciélago, quan se n'anava, lo típic, que ves xerrant amb ell, te comenta i Gallà diu que mai visitarà Mestalla, o feia des que no visitava Mestalla, un Madrid tan pobre com el que ahir va visitar sí, Mestalla. Sí, I, és la, I és la lectura mm-hmm. que s'ha fet en el vestidor, vull dir, ahir el Madrid és molt pobre, que te fan un primer gol escandalós per sí. la qualitat tècnica individual de futbolistes com Benzema, Bale i Cristiano, i fan un gol mm-hmm. escandalós, uh -huh. fantàstic. Però després, en quant a equip, actuació grupal, coral, col·lectiva, el Madrid va a ser un equipo mol molt, mol mol fluix, mol pobre. Futbolistes se en donar Conte. Yo creo que el Madrid Gary Neville se dona Conte. Damunt te quedes eh, jugant eh, numérica, el se expulsa en un futbolista, jugues del minú, 20 de la semana, part, no aprofites pues el tipus de Madrid que visita Mestalla y el fe de que ell es queda en numérica numèrica. Fin, ¿tú tú eres <laughs> a conservador. Yo creo que ell, independientemente de que Neville eh, argumenta ve el cambio de fuego y té raó, el día del Getafe te pilla a la contra, Última hora te pots el partido perquè te pillen a la contra, El l'Olimpí de Lió te pilla a la contra mm, Digo que trago fuego pero a, tratar de, que el Madrid no te pilla a la contra Pero yo creo que Valencia Es más a conservador davant el Madrid que visita Mestalla. Yo creo que esa es una de las eh, características O de o handicaps De un entrenador novato. A la millor entrenador amb mes bagache Miran cómo está el Madrid, i el que està ferint i el que té davant del seu equip va més decididament a per el partit. Però també és cert que Neville, com diu, com diu Julen, mm -hmm. sap que darrere pues, està Nur, que està con la xata, y està Darlan Santos, que no és fiable, independentment de que a ir personalmente, a mí no va a estar mal, pero no és fiable, y no és una parella de centrals fiable, desgraciadamente, la que actualmente el, té el València. I Neville ha sigut lateral dretà, i Neville, no crec que parle mal de Barragán, Pero Neville, si analiza es partits que estás en Barragán, pues te per tirar-se d'espels, Neville. Pel, que la falta recuperar el lateral per ubicar per la, la la respuesta que está donant Antonio Barragán. Entonces, yo mm. creo que es sabedor de la defensa que te que el dia, con va al Villarreal, clava tres centrales y ahí trau fuego porque te por de que en una contra el Madrid te puede matar el partido. ¿Por qué? Porque el Madrid, si te algo, pues és, és això. contra, és aquesta velocitat i te pot matar i a última hora i encara i tot te la fan, eh? te la fa Perquè última hora Bale te la fa la última hora Bale l'última de sí. Xoa mm, mm, mm, és, mm, mm. Eh, és, eh, és per pegar un tir eh? sí. <coughs> si te a fa aquest últim gol Madrid eh, eh, és... Uf. A Benure, senyors, 25... I després una cosa, una cosa molt ràpida respecte a Neville, i també la recorda el meu amic per WhatsApp. Mm. Eh, Ahir desplaça el Càcer a l'esquerra. a defensar al Cáceres, que también estaba mora. Es ser que Ufap es problemas que tenía Rodrigo de Pol, que al final ya no tenía gasolina. Ya no podía. Y el té que retira porque era el primer cambio. Pero bueno, cau Orban y el Deisa. cau Parejo y el Deisa. Y al final té que cambiar. Pero posa Alcácer en banda esquerra, que es la pasada fantástica que que te el El no estaba mal tirada. Que te ponen al partido pero pues Alcácer en Esquerra es una recuperación o sea, no es una pasada Alcácer recupera el balón recupera, pica un joel mari que tira a rebañar y la pica Perdamún, recorde? Correcte. Fa una pared en un compañero y ya mm. fica la pasada exterior que dios eh, la verdad es que la jugada es top. sí, un futbolista que dius, pero que muy fuera de posición Alcácer en la esquerra eh? Sí, sí ver, pues mirant cómo va definir negro al no, final... No, ah, pues No sé, porque igual Negredo ja la perd. Dos chicos al fem una pausa para la Publi y torre per a tancar, Venga. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial ipsan Bernard referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. El millor regal es la copa en la 97.7 radio. El día de Reis, desde el estrés de la vesprada, es en toda la pasión del torneo del Gaua Mestalla y a las Valencia Valencia granada Viu la nada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montal i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit del LAS 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, PAOC de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 10 minuts per arribar a la una de la matinada. Eh, en el tema de eh, la prioritat ja hem passat i per tant no anem a sentir a Rodrigo, però sí a Gallà, que en el dia d'avui estava en el Murciélago junta a Sia Vicenç Emperi i els eh, nanos en el Peque Murciélago que han fet en el dia d'avui en la banda de televisió i que se podrà remetre demà. I a Gallà li han preguntat quines són les grans diferències entre l'equip eh, d'ara, el de Neville, i l'equip de Nuno. I sí que ha establit diferències a les d'ara la lateral esquerre del València Club de Futbol. Bueno, jo pensé que, que l'equip eh, no és que haya millorat o, o dejado deixat de, de millorar. Jo pense que, que no hem començat bé la Lliga, eh, Nuno concretament no, les coses no, no han eixit i després en el canvi d'entrenador pues, és veritat que que el que se busca és una, una altra dinàmica i, i bueno, el, al final eh, tindre les idees clares pensa que, que és molt important saber on hi ha que pressionar i, i saber eh, l'equip on té que estar posicionat en el camp i, i és el que pensa que, que estem millorant un poc el posicionament en el camp, saber on, on hi ha que pressionar, en quin moment i, i això és el camí que, que tenim que seguir sí que sembla que parla de canvis en quant a la pressió i a mi em pareix molt bé, vull dir... Eh... A veure, jo crec que parla de tindre, que tenen les idees clares. Vale. Parla de que han millorat en posicionament. Val. I que saben com i on eh, han de pressionar. Val. Vull dir... Respecte a la etapa anterior. Acaba de destrossar, acaba de destrossar, vull dir... Un futbolista que no, que no és habitual i que ho ha fet sense mala fe, però bueno, ha explicat eh, on resideix la, la millora i, i, i on resideix la millora pues, conforme ell l'explicava i jo estava escoltant-lo i dic, mare meva, estava destrossant en uno i l'ha destrossat de veres però bueno, és que és una realitat, vull dir, se treballava mal i ara, i ara pues, treballa millor i troben aquesta milloria. I el xaval eh, no deixa de reconèixer que està molt agraït, ho ha dit Sinan, sí, sí, sí. perquè és el que el va, li va donar la possibilitat no, de debutar sí, sí. en primera divisió. És una de les coses positives que un en el València, l'aposta del seu dia igual en un per Jaume Domènech la temporada pasada passada per, sí. per José Luis Gallà, és una evidència. Mm. Però jo he sentit novament a, a Gallà dic, bueno, i aquestes coses d'un futbolista on ha de fer la pressió i quan ha de fer-la, això no s'hauria de dur ja després de casa, senyors? Bueno, depèn com tu, que eres l'entrenador, vols que jugui el teu equip, Manolo. No, mm, home. És cosa del tècnic, eh? No, no entenc l'observació. <laughs> No, no me quadra. El pues meu que... esquema no, no me... No te quadra. No me quadra. Jo... Que, que tens que estudiar-se cada un en sa casa... Eh... No, però tu sí que saps exactament què has de fer o com has de fer per a omplir una pàgina de diari. Ja, Vull dir, són coses... Clar tan bàsiques sí, que venen sí, a les preses, diguem-ne, de, de, de, de base. Ja, però jo no, tengo, tinc, si jo no tinc un contrari pegant-me pataes pa que no escriga ni, ni me n'exance per a llevar-me la fulla o... o sigui, això és una cosa dinàmica, no? I te, hi ha un equip davant que té una estructura, que té una manera de, de comportar-se, que tu deus de conèixer bé, té uns punts eh, febles que tu tens que conèixer bé per a saber uh mm. -huh. atacar-lo i això ho tens que fer com un equip no un jugador per així i un altre per allà i jo me'n vaig a pressionar així i tu ves on pugues, no? Sí. No, això no és així, no. Manolo. Lo que està complint el peu de la lletra Gary Neville, per lo que diu allà, mm. el dia de la presentació, la frase que men menys, menos, per a que s'entenga bé, m'agrada, és que anem a jugar eh, en funció de cada rival i per a mi està complint la, cada partit. Cada partit. El dia del Villarreal va ser descaradíssim, canvia el sistema i fica tres centrals, ahir és evident perquè és el Real Madrid, però contra Getafe també, vull dir, se li veu massa condicionat per les característiques del rival a les, les, les alineacions d'un entrenador del València, que jo crec que el València hauria de tenir un estil sí, bueno, però... independentment del rival que vinga. però el que feia Nuno, que eh? per a... Però, Nuno feia el mateix. sí, sí. Si tu vols recuperar ara mateixa un equip, crec que lo, la prioritat és afrontar cada partit en les armes que pugues no este està molt definir un estil i ja parlarem després de veure com guanyem els partits Sí, este està molt condicionat de les baixes eh, jo crec, que, jo crec, que, crec que és l'explicació, les baixes però és cert que s'adapta molt al rival però moltíssim jo crec que primer per les baixes i després perquè està tractant de trobar una identitat que ell encara no troba jo crec que no troba ni el sistema idoni ni, ni, ni a futbolistes idonis ni un 11 diríem tipus, però crec que és perquè acaba d'arribar, que no coneix lliga, rivals, futbolistes i fonamentalment per les baixes, perquè ell sempre parla de que l'equip va millorar quan torna futbolistes importants, però clar, ara ho comentàvem, igual quan tornen tots, perquè parla de d'Enzo, i parla de Mustafi, i parla de Gallà, eh, parla de Fegulí, i parla inclús de Negredo. Quan els cinc, cinc estiguen recuperats i a to, pues igual estem en març i la lliga ja s'està acabant Escolteu, i, i Negredo va tornar o no va tornar? Jo crec que ja, jo ja no tinc cap esperança és que des de l'ocasió de Sant Mamés a l'ocasió d'ahir han passat dos mesos i mig no? I, entonces, i que ha evolucionat Negredo ha tingut la malaltia pel mig però la sensació a mi que me deixa aquesta ocasió és la mateixa o sigui, és un mama amb el porter i se li, que fa, no sap resoldre. i se li fa núvol això ens pot passar en lliga d'empreses perquè no t'arriba l'oxigen al cap entonces mm, no, el Tucos no respon a lo que jo voldries fer ahir jo crec que tira a la més fàcil que és xutar a la porteria quan hi havia mil alternatives avui nanos mm -hmm. eh, ho deien, jo haguera fet una vaselina jo haguera retallat, eh, men són xiquets sí. eh, parlem de la innocència, però és que són les alternatives d'un davanter normal jo i la dona Rodrigo també han dit Exacte. <clears throat> De, demà contem un poc com, com va ser la xua eixa, no? Ahà. Mm, però sí, algo que té que veure en una vaselina algo mm. té que veure jo crec que ahir li vingué un poc al cap el, el, el, el partit de Mónaco que és el, el, no? seu, el seu Zenit. gran, sí. <laughs> gran moment fins ara en el València i dona la impressió de que eh, no, Busca picar. no está no está ràpid no, no está Keylor, sí. entonces quan se dona Conter i alça el cap el porter se li el tira damunt que va fer bé el porter sí, el porter va fer bé i ahí quan un davanter ja dubta i no sap per a on ficar-la és quan falla normalment no? Mm, Generalment sí. Un jugador com ell, eh, això no, no, té que, no se ho té que permetre massa vegades, anem a veure si li eix alguna i s'enganxa, no? Però la veritat és que passa el temps i, i bueno, i no, eixa reacció no acaba d'arribar, no? És, és, és un dels grans problemes que té ara mateix l'equip perquè n'hi ha xors que sí que comencen a sumar però bueno, te falta una figura raere que de veres te, te, te, te marque de jerarquia i te falta bueno, que, que, que que ni han Estén vivientes Muy que porta Paco, no? Sí. Y bueno, Tendrán que sumar estos también no? de Paco Y sin de... Pues Negredo, Negredo va ser va, titular, ser titular contra el Granada altra volta, eh? Le va a dar 90 minutos el técnico Teóricamente Es el partit per a que donar. Es que té que, mejorar Tiene que mejorar a base de... De, sí, sí, no. de jugar minutos En teoría de jugar a base. I ahir Neville en roda Me dijo no sé si era o el, o anterior, pero quan parla de no teníamos programado darle tantos minutos. Villarreal. Y en cambio Villarreal, estaba postpartit Villarreal. Real Porque yo recuerdo una rueda de prensa de los primeros de Neville y fa, bueno, vamos a ir poco a poco introduciéndolo progresivamente, y de repente li dona ataco y el el diu reconeix que li están y yo minutos. y yo creo que davant del Granada es Batindre pero es la única forma de, de que millore, porque está muy lento, El problema de Neville es que está molt lento si no guanya l'agilitat, doncs pues adeu, Negredo. Un problema important. I ja no té excusa, vull dir, ja, ja no té l'apendicitis, ja no té ja no la fractura un dit, ja no està en uno... Crisis personal ja, ja no superada. Ja no forma, ja no té problemes personal, vull dir, què li queda ara? pues, eh, fer gols, si no mal assunt. Si no, els mateixos que el vitorejaren, molts se giraran en contra. Això és la llei del futbol. Senyor Sarama i Salo, sí, que per arrencar la setmana no ha estat eh, bastant malament. Espereu molt als Reis, que vull dir moltes coses. Ah, jo sí, jo sí, jo sí, jo és que som molt de Reis. Jo, sí, pa, jo pare no el res i jo vull hipoteque tot el dia també, a la nit del 5. Me pareix molt bé, jo també estic d'acord sí, amb això. Montoro. Buf. <laughs> ja jo ja m'he portat molt mal. Eh? T'has portat molt mal? <laughs> molt mal. Carbó, carbó. No molt serà pa tant. No serà pa tant. <laughs> Així te portes molt bé cada volta que ves. Gràcies, Julen. Ale, bona nit. Pere, gràcies. Vinga. Ens tornem a veure demà en el eh, Murciélago. Ahí estarem. De, de, de, de Murciélago. Folgado, tu i jo serem demà. Adeu. En la Rí de Reis, que també hi haurà programa. Ho deixem a 6 i mig de remets este programa. Senyores, senyors, a les 11 i mitja tornem demà. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. La cara... más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante. La novela.